ndabaramukije mwebwe mwese mubandanya gutega amatwi ibiganiro bya hadisanganiro isanganiro ikaze mu kiganiro muyange aho tubayagira ibijyanye n'uburimyi n'ubworozi isanganiro mu gihe uburundi igice kinini batunzwe n'uburimyi n'ubworozi umwimbo ukaba wagiye uragabanuka uko imyaka yagiye yiterera cyane cyane mu bworozi mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi bakaba bariko bategura umugambi ngo barabe ingene uwo mwimbo mu bworozi wosubira ukisununura aha hakavugwa umwimbo ujanye n'amatabe n'inyama ubwo bushikiranganji nabwo bugashaka kubicisha mu mashyirahamwe y'aborozi bamwe n'abandi baribaza nimba ibyo byokunda aho ibitungwa byotanga amata ku iyi miliyoni irenga icyenda z'abarundi mbegaho niba uwo mwimbo wubonetse ntiwohava wononekara ko amata ahanini ububiko atari kirenga mu burundi ibyo n'ibindi ni muri kino kiganiro cy'uno munsi aho tugiye gushimikira ku byavugiwe mu ruganda ruheruka gutunganywa n'ubwo bushikiranganji mu ntumbero yo kongereza umwimbu kuri mikoro mukaba muri kumwe na Placide niyo mungere nkasubiye kuba ikaze ya ya ya ya muntu utumviriye isanganiro urahombye urasizwe n'amajambere n'ukuri muri uwo mugambi w'ubushikiranganji wo guteza imbere umwimbu w'ibitungwa aborozi ngo basabwa kuja mu mashirahamwe hariho abawumvise bugica abo nabo ni nk'abo mu ntara ya bururi ahitwa ku kijyama be n'abo mu ntara ya murambya katihabwa mathieu wo mu ishyirahamwe abasangira gisabo ni ngahe murambya aratubwira ingene babigenjeje aho basigaye bafise n'aho bagurishiriza ayo mata eka n'imodoka bakuye muri ayo mata nyine ariko akavuga ko batanguye guhomba mu ntango ngo ibitoki vutu abashaka kuja mu mashirahamwe iyo koperative yacu yavutse mu wa kane w'abishoboye mugabo batishoboye cyane n'umugwi wa gatanu w'abantu bishoboye rwose bajya bafise amararo meza bafise ibitungwa bikamwa muri iyo migwi yose bose baraberetse ko bashobora kuronka ibikorwa bashobora gukora muri iyo migwi uwo mugambi ushobora kubafasha uvuga abo wa mbere barabahaye akazi baraca imikobeko baratera ubwatsi bagahembwa amafaranga be nabo mu mugwi wa kabiri bahembwa n'iryo shyirahamwe akora bariko canke bajya batsindiye amasoko bariko baragazura umwonga aho hose bakora bafatiye ku mwonga witwa nyavyamu bijya eh, bita baseversa eh, bafatiye kuri ico gihe rero abantu bose ku mugwi wa gatatu ngira mvuge baciye bawuha ibitungwa kuko bo bari bafite itongo mugabo atari iya bahaye ibitungwa baca babwira ati ko bigenda kose ibyo bitungwa nabo tubibahaye mwarimye ubwatsi twabibonye mwaciye imiserwe mwakingiye inkukura ibyo bitungwa rero dushaka ko bizogwiza umwimbu baca barabubakira ikigo cyo kwegeranizayo ko amata ari cyo kigo bita centre de collecte migwi icyenda tureje kuja mu migwi rero iyo koperative yaje kwitwubakira hanyuma turariha rero bya bice cumi ku by'inyubako turahava turariha mbere n'ibice cumi ku by'ibikoresho bivuye mu ntererano z'abanywanyi hanyuma mu kwezi kw'icenda mu bihumbi bibiri na cumi na kane niho twatangwa kwegeranya amata ayo nyungu boyigabuye hanyuma mugabo urumva ko basubiye igiye mu ruhombo uza kumubwira ko umworozi wahombye ubu rero tutotera n'akama abandi kubera icyo kigo cyacu umugambi porodefi n'ukuri waradufashije cyane abandi bari inyuma ntibakore bagira inguvu ni ukuvuga ubu twe twarungutse twarashoboye no kwigurira umuduga y'iwacu utuzaniye amata ngaho onye unye uwo muduga twaguze miliyoni icenda uwo mugambi wo kugwiza umwimbu ngo woca mu nka za kijambere habanje guhindurwa izahahora abenshi bita ankore canke hakaba kwimisha mu buhinga bwa none ibyo bita insemination mu gifaransa ibishyigikiwe kandi na Mathieu Katihabwa wo muri iryo shirahamwe ry'abasangira gisabo bo ngahi muramvya aha navuga ko inka kama tukaguma tuziraba bihembe bimwe bya kera twobivamwo tukaja mu mata n'inyama n'amase ukuvuga iki rero je kintu nsaba leta yodufasha saba yuko ubwa mbere yovyinjiramwo hanyuma ishinga amategeko afasha cyane aborozi bato bato dufate nka amakoperative kugira ngo atere imbere murabona mugiye gusaba ibya bita agrema hariya muri yapi biragoye cyane umunyagihugu muto muto ntazopfa amenya ibyo ari byo hageze kudandaza batafasha kugira ngo amakoperative areke kuyaca amakori kugira ngo babanze abanyagihugu babikunde je ndabona ko bitazobandanya kubera baduca batinya baca babireka ni uko rero leta yojamwo igakurikirana umworozi bwa mbere hanyuma bajya aborozi badakurikije amasezerano y'umugambi leta ikabijyamo rwose igahana igafasha guhana kuko badafashe guhana umunyagihugu aguma ari umuntu twese turi abantu iyo amategeko atari karakora ucumenga aca ibyiwe yigiriye ibyiwe ahombeje igihugu aduhombeje twese izo nka zaguzwe amafaranga menshi y'umugambi wa leta hama ntibabikurikirane ntitubikurikirane nibahe bajya ba tekinisiye veterineri n'amakoperative tuje hamwe twige turabe inyishu z'izo ngorane ziri hariya mu borozi tuzitorere umuti urama kiretse umuti uvuga ku munwa ntukore naho uwo mugambi wo kugwiza umwimbo hari amakenga yo ntabuzi nk'uko bisigurwa na Mathieu Katihabwa umworozi wo muri iryo shirahamwe ry'abasangira gisabo ku buryo hamwe ibikorwa bigenze uko byateguwe umwimbo waboneka bishimishije aha agatangura yidondora nitwa hatungumukama jilibera eh, nigisha muri kaminuza eh, y'u Burundi mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi ahanini eh, mu gisata cy'ubworozi nkaba nigisha cyane cyane ibintu bijyanye no kuraba ubwoko bw'ibitungwa ingene bumeze kugira ngo dushike ku mwimbu ukwiye ujyanye n'amata n'amagi eh, n'inyama n'ibindi byose bakenera mu bintu byo mu bitungwa harabaye ibyigwa byinshi byerekana ubwoko bw'ibitungwa dufise eh, mu gihugu cyose mu ntara eh, zose hanyuma harabaye n'ibyigwa byinshi byerekana ingene bavyorora mu migwi kugira ngo tubone iyo dutera tuja naho rero twashitse kukubona yuko nk'inka twoshimikira cane cane umugambi wo kugwiza amata ku mpene naho tukavuga tuti dushimikire cane cane ku mugambi wo kugwiza inyama mugabo murazi yuko inka arizo zizana n'inyama nyinshi no mu ico gihande cy’uko bazana amata hariho ibyo bavuga ati itavyaye inyana ivyara ishuri hariho n'umugambi ucujana n'uko twogerageza kugwiza amata n'inyama muri izo nka tugongera tugakomeza inguvu mu kugwiza inyama muri izo mpene ariko byose tukabikora turavye ingene boja hamwe ibibazo by'uno munsi ni ukuvuga ni bande bushobora kudutuma uwo mugambi ugenda neza abo bantu bokenera iki ari uburyo bwo kubigisha ari uburyo bwo kubaha uburyo nyine eh, ibintu n'amafaranga byogenda gute ni ukugira ngo bafate bashyire mu ngiro umugambi wo gucyorora ubworozi bw'inka kugira bashyire mu ngiro uwo mugambi wo gucyorora ubworozi bw'imene umuntu ariko arabyiyumvira uca ibintu bizofata ubuhinga burebure ibyo bizokorwa hamwe aborozi b'ibitunga bitandukanye mu burundi bizokorwa nabo cyangwa n'abahinga baje kubafasha mu bisanzwe abahinga benshi icyo bakora baraba uko abo borozi babayeho hanyuma baje kuraba uko abo borozi babayeho bakaraba intambwe bageze ko bakagerageza rero kubaha umugambi ukomeze mugabo naho wubaha wewe uri umuhinga ubanza kubereka ibyo bageze ko hama nabo bakagenda bakubwira intumbero babihaye ni ukuvuga rero ahanini uwo mugambi ni umugambi wiyumviwe n'abo borozi n'abakorera ubuhinga ni abakorera ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi hanyuma ukaca wongera ukaba umugambi ufatiye ku ntumbero y'igihugu bijya bita politiki nasiyonari amatiye de revaje ahanini rero umugambi ntubabwira yuko uzokorwa n'aborozi kuko ukozwe n'abahinga ntuzoba uziye neza aborozi kandi ntibazomenya ingene bawugumana kugira ngo bawuteze imbere aha uwo muhinga akaba n'umwigisha muri kaminuza akabona ko aborozi mu byihuta cyane baba baratera ubwatsi ngo bitegurire ubwo bworozi buzotuma umwimbu mu bworozi wisununura akanagira amakenga y'ububiko bw'uwo mwimbu kuko ngo ububiko busanzwe buzwi mu Burundi gushika ubu ni bumwe n'ubunyene hatunga hatungumuka Gilbert byihuta turabye kuba mugambi no kubamenyesha intumbero yawo ni ukubumvisha ko umugambi uje ufise ineza kuri bo uje bamwe bamwe ubafasha kugwiza umwimbu mugabo bafise ibitungwa bike bagwijije umwimbu bafise ibitungwa bike ni ukugira ngo dutangure no kubakebura yuko uko turi ko turagenda bategerezwa kuba baratera nk'ubwatsi bakitegura bakamenya yuko inka bahereza umusozi izogenda itabaho hakabaho inka cyane cyane bagumiza mu nzu na kare izo nka niho zizana amase menshi ni naho zibagwiziriza umwembu hama tukaronka n'amata menshi batarinze kuja gutata na bene wabo kumenga aho kwimburira amata ni hake ntabwo bamufise ko amata azohava bamurengera uko tumaze kuma nk'akarorero nko mu ntara ya ngozi hari haba abakama bakabura aho bashorera ari intara imwe hamwe ziba mu gihugu cyose eh, icyo kibazo n’ikibazo ikibazo ko amakenga mbere kabuhinga tumaze guhura n'ibibazo byinshi kubera mbere n'igihe batangura kugira uwo mugambi wo gutanga inka twarahuye n'abavuga bati harimwo abatanywa amata turahura n'abantu bavuga bati tuzobura ubwatsi ibyo ni ibintu twahuye cyane n'izo ngorane ubu aho tugeze rero twanagerageje kubwira abantu ko bishoboka turanafasha ubu rero ingana turi ko turabyiyumvira ni ukwiyumvira mw'uwo mugambi n'aho izo nka zigwiza amata zogwira tugenda turaba ingene uwo mugambi ushobora kubafasha kugira ngo bayahingure batume amata ashobora kumara nk'amezi atandatu atacaraba naho mwumva rero ihinguriro bita MDB ritangwe gukora ayo mata naryo nyine mugiye kubiraba mu byo turi ko turakora bakorana n'amakoperative ayo makoperative afise ibyo bita aho bimburira amata mu gifaransa bita santire do koregite y'amata ayo mata niyo acaza muri iryo hinguriro ubu rero icyo turi turiyumvira kandi icyo navuga rero muri makoperative abanywanyi ni aborozi icyo bita intererano yabo ni amata nibyo bazogabura muri bijya bita akisiyo zabo n'amadividande ubu rero twari ko turaraba ko nk'uwo mugambi bazora aba bakagwiza abo ayo makoperative kugira ngo amata ashobore gushika aho bayahingurira ayandi ashoboye kunywebwa mu nzira ni byiza ayandi anyowe n'ababanyi ni byiza kuko bituma turwanya bwa bukene bituma turwanya za ndwara zifashe no gufungura nabi yego hari akamwotera haba ariko ku cyangwa ari kuri aba banyagihugu mu kwitegurira neza hugwiza umwimbo w'amata kamo twubatera ka mbere ni uko bokwakira uwo mugambi bakumva intumbero yawo bakumva ibikorwa bazokora kugira bashike ku iyo ntumbero hanyuma bakagerageza no kurondera uburyo buzobikora bakamenya n'abazobikora gutyo nibaza yuko umugambi ari uwabo bukorwa nabo twebwe abashakashatsi icyo dukora turabaherekeza tukabereka ibyo tubona mugabo umugambi dukeneye ko uzoba uw'aborozi ukaba n'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi aho icyo ntavuze ni uko n'ubushikiranganji bw'ubutunzi bujyamo kuko hari ibintu bita amatagisi hariho n'ibindi bita amabije iyo bari barabitora bikenerwa yuko mu bisanzwe bumva uwo mugambi umuntu ntaba yiyumvira ati bizaguma mu majambo gusa umuntu yabirindira n'igihe kingana gutya mu bisanzwe eh, iyo umuntu abivuze gutyo eh, ni byiza umugambi uriho mu mpapuro kandi umugambi uriho mu gushaka kw'abanyagihugu kandi umugambi uriho mu gushaka eh, k'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi nibaza yuko igisigaye ari uko ari abanyagihugu ari ubushyikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi bugerageza kurondera uburyo barashobora gukorana n'abahora bafasha uburundi hama umugambi bakawushyira mu ngiro naho mu iki gihe sinovuga ngo kugwa icyo gihe kuko umugambi wose ujana n'uburyo ariko ndabye inguvu no gushaka nifuza na jewe yuko wokugwa kare kugira ngo umwimbu ugende neza aborozi basabwa kuja mu mashirahamwe nk'uko nabivuze ngo banunganirane mu bumenyi nk'uko bivugwa na nkuru nziza Serge umuyobozi mukuru w'ubworozi muri ubwo bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi ahakanahumuriza amashirahamwe amwamwe amaze kugwiza uwo mwimbu akabura aho awushorera eka n'ab'inka za kijambere ziguma ziramburura ko batogira ubwoba abasanzwe ari aborozi basabwa cyane cyane turiho turaraba uko ahandi bigenda basabwa yuko bodufasha bakajya hamwe kuko turamaze kubona yuko haba muri iki gisata cy'ubworozi haba mbere no mu bindi bisata biri mu gihugu turamaze kubona yuko abantu batagiye hamwe iterambere rigenda rigoyagoye nicyo gituma rero tuyumvira duti abasanzwe borora hariho uwororera hariya ubundi akororera ahandi ugasanga umwe arafise intumbero y'ukuntu yorora mugabo idasa n'iy'uwundi kandi bategerezwa gukora ibintu bizana ikintu kimwe byumvikana rero yuko icyo basabwa ni uko bodufasha bakajya mu ayo mashyirahamwe maze ingorane zihari bakazigira hamwe bungurane n'ubumenyi burya baraciye umugani mu kirundi bati umutwe Um, umwe ntiwigira inama ni ukuvuga yuko abantu bagiye hamwe baraheza bagashyika ku kintu kiboneka mu mwanya muto umurongo uriko murahimiriza borozi ko boja mu mashirahamwe kugira ngo bagwize umwimbu hariyo akarorero kamaze kuboneka nka kingozi aho abanyagihugu bavuga ko bagwijije umwimbu w'amata mugabo bakaba babuze abawushorera muri iyo minsi yeze vyarabuze cane biga mu bushikiranganji hari ico mukizi ko bamurika muteganya gukora iki cyo coco novuga kw'ico nagoma nshimire ubwa mbere na mbere abo aborozi bo mu ntara ya Ngozi kuko vy'ukuri urumva yuko bumvise akamu ko kuja mu mashira hamwe kare maze bagafata iya mbere byumvikana yuko aho bateye intambwe iboneka ari bashimira maze n'abandi borozi mu zindi ntara zose bakabafatira ko kugira ngo ibintu ubwo mu gisata cy'ubworozi bitere bijya imbere hanyuma murabagira muti umwimbu mwinshi icyo novuga nobanza nkakebura aborozi bose baba bariko baranyumva ihangiro rya mbere dufise mu gihugu cy'u Burundi mu gisata cy'ubworozi niki Nuko ni ubwa mbere na mbere bomenya yuko ibitungwa tuvyorora kugira ngo bidufashe za ndwara mbi zivuye gufungura nabi hanyuma naho kuri ibyo nabyo nibaza yuko bishobora kuba byashyitse kubera hoba hari imigambi cyo twita poroje mu gifaransa yakoreye muri iyo ntara maze bagatanga inka zijya za kijyambere zigakamwa cyane ariko ubu icyo nababwira abo borozi bokwirubutsa kuko nko muri iyi nama twarimwo turagejeje kubona yuko hari ihinguriro ry'amata ngaho i bujumbura rivuga yuko amata rikenera ku munsi riyabura byumvikana rero yuko borema ahubwo bakabandanya babungabunga ibitungwa byabo kuko isoko ry'amatu ryabonetse atangorane n'imwe ihari kumbure akagorane kuba kakihari ari uko eh, hataraboneka nk'uko babitubwiye amakamyo akwiye abigenewe yoza gutora ayo mata eh, mu misozi hiyo mu ntara y'aborozi baherereye mugare icyo nubahimiriza cyo cyo nuko ubandanya bafata inka zabo neza bakazigaburira neza by'ukuri umwimbu ukagwira murumva yuko ubu ihinguro ryabonetse n'ayandi azoboneka aho aborozi bashora gushorera umwimbu w'amata wa muri iyo ntumbero nyine yo kugwiza umwimbu babicishije mu mashyirahamwe canke mu nka ziba zatanzwe ishyirahamwe atandukanye nk'izitangwa na FAO cyangwa na za porodefi si ukuvuga yuko inka itanzwe iciye mu mugambi idashobora kurwara nicyo rero nagomba mpamagariye aborozi bose bariko baranyumviritse inka iciye mu mugambi wo gutangwa iragwara nicyo gituma hari abaganga b'ibitungwa umworozi yobona inka yiwe itari ikigenda neza yobibwira umuganga w'ibitungwa hakiri kare nibaza rero yuko abo baganga bo mu ikomine rero icyo nahamagarira aborozi by'ukuri baraciye mugani bati ushaka inka uryama nkayo byumvikana rero yuko boza barasuzumisha ibitungwa byabo kare ku bajejwe eh, ubuganga bwabyo mu kurangiza kino kiganiro aratera akamo aborozi ngo ntibatinye ibiciro by'imiti y'ibitungwa isanzwe izimbye agakebura n'abariko barayidandaza ko batokwikika mu kiza ngo badandaze yataye igihe naho abaganga b'ibitungwa ari bake ngo bongerageza bagakorana n'aborozi kuko ngo uwo mwimbu uzogwira habaye gukorana neza hagati y'aborozi be n'abo baganga n'ubunyene nkuru nziza serahuje yego ku cyerekeye imiti nibyo y'ibitungwa urahura izimbye icyo ntuhanura aborozi harya umworozi iyo worora neza ubona uti intumbero mfise nuko haboneka kunguka urabona uti ndondera iki ntagize iki nohomba iki je nibaza yuko nta kubura inka yoba igurwa nk'ibihumbi amajana umunani mu miliyoni nje nibaza yuko wokwemera kwemera ukagura umuti w'ibihumbi mirongo ibiri cyangwa ibihumbi icumi cyangwa ibihumbi bitanu kuko iyo nka nayo iraheza ikabigusubiza ku byerekeye rero nabyo eh, icyo leta iri kirakora nibaza yuko mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi uravye muri ubu buyobozi bukuru bw'ubworozi turiko turiyumvira ingene e, mbere turiko turanategura ingene hojaho itegeko ribereye ry'ingene twokorana n'abacuruza imiti y'ibitungwa kuko hamwe na hamwe turabona abafise amazu y'icururizo y'imiti y'ibitungwa uhura ubu bariko barikika mu kiza mbere ugahora baracuruza n'idakwije amategeko maze nagomba by'ukuri mbonero n'aka kanya go gutera akamu abantu bose bafise amazu y'idandarizo y'imiti y'ibitungo barose uburenganzira bahawe n'ubushyikiranganji bakaba bari ko barakora bacuruza imiti idahuye n'amategeko ko bukwikebuka turamaze kubyumva eh, nko za mu za kibitoki yuko hariho ahantu hora hari amazu acuruza iyo miti y'ibitungo ariko arakora ibitari byo agacuruza imiti yoba yarataye igihe cyangwa iyo bidahuye n'iyo twari twifuza mu gihugu cyacu tubakebure n'ukuri bikubita agashyi nyandi hoho tugiye gukora ingendo zo kuraba ingene byifasha abo twemereye bose ukuntu bari barifata mu gucuruza iyo miti duhuye n'ukuri e, eh, baraturengeye akarimbi nta kizobuza yuko tudafata ingingo mbere e, eh, zihambaye kugira iki ibitungwa byacu mu gihugu cy'u Burundi bigume bironka amagara meza handi naho baravuga eh, abajya baganga b'ibitungwa ko bataboneka nta mu batera kuri abo baganga yego turakunze kumva bamwe bamwe bidoga yuko ngo abaganga b'ibitungwa bataboneka nagomba kuvuga ubwa mbere na mbere yoho hariho abaganga b'ibitungwa baru imici ibiri hariho abaganga b'ibitungwa bakorera mu makomine eh, aribo mu gifaransa twita abatekinisiye veterineri hariho n'abaganga b'ibitungwa ahanini bakorera ku migwa mikuru y'intwa ni ukuvuga bagejwe intara iby'ubuganga bw'ibitungwa ku rugero rwo hejuru tutarakironka nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi no kuvuga yuko abizi ibyo bisata baza kubikurikiranira mu bihugu byo hanze uri kuraraba rero uko ikomini bingana n'ibitungwa bihari ntashobora kuhakwira wenyine nicyo gituma mbere ubu ahatari hake hamaze gushikanwa abaganga b'ibitungwa mu mazone nicyo gituma mbere hamwe hamwe aho twarose imigambi amaporoje adufasha hamaze kujyaho abo twokwita bafasha mu buganga bw'ibitungwa ku mitumba mu gifaransa bakunze kubita abagisa eh, rero tubakebure umwe wese ahari akora uko ashoboye ku buryo aborozi bamuhamagaye abitaba akabafasha eh, na cyane cyane mu kubungabunga amagara y'ibitungo kugira iki wa mwimbuto turiko turarondera mu gihugu cyacu Burundi uzuboneka akaba ari no ngaho ndangirije ikiganiro mu yange cy'uno munsi mukaba mwumvise ko byose bizokunda ari uko aborozi bagiye hamwe mu mashira